Tawa kah capítulo. Iñininko kunamanta. Chuya espiritum chigaptapuni willawanchik tukupay punchawkunapiqa, wakinkuna iñininkuta hipanchakunankumanta. Paikunaha ESPIRITU TANYA kasukuspam, demoniokunapa yachachikuyninkunataña chaskinhako. Iskay uya llulla runakunatañam Uyarinhako. Chay kunaha, musia manañam kucho, mana concienciayuq rikurirusqankurayku. Chhayna con jaco Ama kasarakuychikchu. Kay taja ama chikcho. Nispa. Dios Diosmi lliw mikuykunataqa unancharqa, payman agradecikuspa mikunanchikpaq. Chaymi Chihapkahta y matapas imatapas mikuchuanchik. Dios patukuy ima unanchasqanqa allinmi, chaymi ima tapas mana man Chaytaqa Diosman Dios pa palabran man hina mañakuspa, imallapas Jesucristo pa alin Jesucristupa manta. serviqninmanta. Kaykunata Jesucristo pananchikunaman Jesucristo tam allinta servichkanki. Imapim ekipahmi, qamqa ñawpaqmantaraq alin yachachisja karjanki, Chay yachasqaykitamá gichkanki. Amaya uyaricho mana cuento kunataha, Aswanja ejercicio Tarurachka hinaya Diosman taroray. Ejercicio Ejerciciota ruraptinchikqa cuerponchikmi kallpata hapin. mantapas aswan Rahmi, dios pagradon rurayqa. Chaynapi kay pachapipas naspa... hanak pachapipas allinta kawsananchikpaq. Kaykunaqa chiqapunim, chaymilliw runakuna chaskinanku. Chayraykum ñakaristinpas llamkanchik wiñaykawsaq Diosninchikpi confiakuspa. y llapallanpa mamantapas y tukuy imamantapas llalliqtaqa iñiqkunallapam. Kaykunata y yachaychik. mosora Amayapi wampas dispreciachikuychu. Hamga, iñiqkunapa ejemplun kaspaya allinta riqsichikuy, rimaynikipipas, pipas, kuyakuynikipipas, pipas, chaynataq chuyasunqu kaynikipipas. kamaya, Dios dios palabranta li huñunakuykunapi. Yachachispaykiya y wawqi paninchikunata. Amaya qaruychu kunapa Ancianukunapa mañapususkaykitáqa. Paikunaman Dios revelaykuptinmi, makinkuta hawaykiman churaykuspanku, Diospa hususkaykita willasurqanki. Chaytaqa sunquykipiya allinta takiyachi. Chaynapim llapallanku hawanqaku, imaynam aswan aswan ñawpaqman risqaykita. Chaynaqa kuidakuspaya allinta yachachi. Chaynata ruraspaykiqa, mana allinkunamantam salvakunki. salvan con tapas.